بسم الله الرحمن الرحيم إذا الشمس كورت Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Quand le soleil sera obscurci, وإذا النجوم انكدرت que les étoiles seront ternies, وإذا الجبال سيرت et les montagnes mises en marche, وإذا العشار عطلت et les chamelles à terme négligées. Et les bêtes farouches rassemblées. Et les mers allumées. Et les âmes accouplées. Et qu'on demandera à la fillette enterrée vivante بأي ذنب قتلت pour quel péché elle a été tuée, وإذا الصحف نشرت et quand les feuilles seront déployées, وإذا السماء كشطت et le ciel écorché, وإذا الجحيم سعرت et la fournaise attisée, وإذا الجنة أزلفت et le paradis rapproché, علمت نفس ما أحضرت chaque âme saura ce qu'elle a présenté. فلا أقسم بالخنس Non, je jure par les planètes qui gravitent, الجوار الكنس qui courent et disparaissent, والليل إذا عسعس par la nuit quand elle survient, والصبح إذا تنفس et par l'aube quand elle exhale son souffle. Ceci, le Coran, est la parole d'un noble messager. ذي قوة عند ذي العرش مكين doué d'une grande force et ayant un rang élevé auprès du maître du trône, مطاع ثم أمين obéi, là-haut et digne de confiance. وما صاحبكم بمجنون Votre compagnon, Mohammed, n'est nullement fou, Il l'a effectivement vu, Gabriel, au clair horizon. Et il ne garde pas avarement pour lui-même ce qui lui a été révélé. Et ceci, le Coran, n'est point la parole d'un diable banni. فأين تذهبون Où allez-vous donc إن هو إلا ذكر للعالمين Ceci n'est qu'un rappel pour l'univers, لمن شاء منكم أن يستقيم pour celui d'entre vous qui veut suivre le chemin droit. وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين Mais vous ne pouvez vouloir que si Allah veut, lui, le Seigneur de l'univers.